Kalesato tis ton mageiron. Pou estin? Ano anelthen. Kai ti thelei? Katapato hode. Aron, epseson epimelo sta prosphagia. Altus is kale genesto. Enenche ten kleida. Anoixon to glosso komon, kai exagage kleida tu proenenque ha anancaia eisin halas elaion spanon kai epidee de eis tus lucnus garon proton kai deuterion Oxos drimu oinon leucon kai melanon gleucos palaion zula xera anthracas anthracian exinen skeue lopadas kytran lebeta scharan poma thuean ale tribanon machairion ti allo theleis tauta paidarion hupage pros gaion kai epe autoe el se e luso ometa hupage treche tacheos poieson meden bradion al heusus egenu pros auton egenomen hupo en eisten oikian e cateto kai e poiei e philologei kai ti epen tous emus endechomai erchontai kai akoluso hypage palin kai epe autoi pantes hode eisin sun autoi elce Hymeis teos synthete epimelos ta hualina kai ta halko strosate to triklinon kai ripsate exo hydor Selo idein hos neaniskoi. Ede estrosamen. Panta etomai eisin. U depo elzen, apelze, eipe autoe, opse hemas poies aristesai. Idu Elsen, sunante son autoe, hode ergeto, paracales son auton, ti exo stekeis.